auscultu cae ripetu. Porzio tridec tri. La Filharmonia Viena Orchestro. Presentis de nove noviaran concerton. Gi estis spectebla en tuta Europo. La nocto noviara. Ne estis tro lauta mi povis ectormi jam antau mesnocto. En esperantujo ocasas jar fine tre gravai eventoi dum tuta semaino. Mi estas felicia cun mia edzino. Si estas tre charma cae bela virino. Ni havas infanoin, knabinon cae knabon. Ni ofte veturas al siai gepatroi li multe parolas prisiai amicoi. Li shatas passigi la tempon cun ili. Set tio ne placas alia et zino. Ču vi jam acetis mangiajoin por morgau? Hodiau ni mangis en restauratio. La pladoi bon gustis, set costis tre multe. Nun mancas la mono en mia monuio. Por servoi mi pagas laueble contante. Mi pagis bileton por tuta monato. Ciu tio validas ancora o hodiau? Moderna pagado funccias per cartoi. La politicistoi tre ofte mensogas au ili almenau ne diras la veron. La vero ja foie ne estas agrabla. Vi havas kelk foie tre strangain ideoin. Citiun riprocion mi audis jam ofte. En biblioteco la lego salono Disponas pri multae legindae gazetoi. Cai ne nur gazetoi, set ancau revuoi comforte legeblas, sen gene, sen page. Ni heitas la domon per ligno cae gaso. Ia eblus instalo de varmo pumpilo ni tamen ne changas al tiu sistemo. Char nia sistemo bonnege funccias. Ni heitas la heimon por nia bonfarto. Necessas regule malfermi fenestroin. Ni povus procrasti citiun decidon, sed alternativon ni poste ne havus la neggio iam covras la tutan peisagion. La homoi besonas tre varma investagioin. La temperaturoi nun estas mal altai. Nun regas ja vintro, cun suno mal forta. Infanoi petolas cae ludas en neggio ni nutras la birdoin en nia giardeno. Char ili bezonas la croman nutrajon. Sed iom post iom la varmo revenos. La vivo de nove do pli faciligios. Mi diras citie nur ciu tagajoin sed ili ricevas pli altan valoron, se ili aperas en versa presento. Versajoi ordigas la lingvan pensadon, cae tiel accelas crescadon de lingvo. Producti versajoin elvocas contenton. La mineral aquo el tiu ci fonto en havas abunde da bonae substanzoi. Carbon dioxido solvita en aquo provisas freschetzon de tiu trincajo. Ni trafoli la novain prospectoin. Ciu eble ni trovos favoran offerton? la presoi non estas a parte malaltai la sen pazienza clinic paziento insiste postulas la operazion ne estas amuse attendi en vizzo